Ashabul karijeti, stanovnici grada. Spomenut ćemo kazivanje o narodu kojeg Allah Želešanuhu spominje u suri Jasin riječima وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Navedim kao pouku stanovnike jednog grada kad su im došli poslanici. Većina historičara smatra da je spomenuti grad Antakija na jugu današnje Turske kojem je Allah slao poslanike. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون Kad im mi posla smo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše i pojača smo trećim, pa rekoše, mi smo vam poslanici. Istovremeno su tri poslanika u islam pozivali stanovnike ovog grada. Historičari spominju imena tih poslanika, Sadik, Saduk i Šalum. Allah zna da li je to baš tako. Poslanici počeše pozivati i upozoravati svoj narod, svjesni kako oni nikog ne mogu uputiti, sve što mogu je da ih pozovu istini. Odgovor je bio kao i ranijih naroda, žestok. Rekoše, kalu ma entum illa basharun mithluna wama anzala ar rahmanu min shay'in in antum illa tekzibun. Vi ste ljudi kao i mi, oni odgovoriše, milostivi nije objavio ništa vi neistinu govorite. Tu su postojala dva tabora, svaki uporan u onome što smatra ispravnim. Nastade ponovo razgraničenje i presuda. Nećemo da vas vidimo, govorili su poslanicima. Kalu inna ta tajerna bikum lejlem tentehu lanarđu mennekum ale mesennekum minna azabun elim. Oni rekoše, mi slutimo da nam nesreću donosite, Ako se ne okanite, kamenovat ćemo vas i stići će vas zaista bolna patnja od nas. Prvo su ih ignorisali, potom su im zaprijetili kamenovanjem i patnjom bolnom. Stigli su na granicu na kojoj je Allah uništio narode prije njih. Kada situacija kulminira prijetnjom poslanicima izgonom, ubijstvom ili patnjom bolnom, tada se Allah umješa. Ovi su već bili na toj granici Allahove intervencije. Kalu ta irukum me'akum en dhukirtum bel entum qavmum musrifun. Uzrok vaše nesreće je s vama, rekoše oni. Zar zato što ste opomenuti, ta vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi? Jedan od stanovnika toga grada osjeti opasnost koja je lebdjela nad njima. Osjetio je da je jedino što je preostalo da ih zadesi, Allahova kazna. Većina historičara smatra da se taj čovjek zvao Habib en-Neđar. Radio je na periferiji grada. Kad je osjetio blizinu kazne, potrčao je što je brže mogao u grad. Iz kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče O narode moj, slijedi one koji su poslani. Slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na pravom su putu. Zašto da se ne klanjam onome koji me je stvorio, a njemu ćete se vratiti? Zašto da prihvaćam druge bogove mimo njega? Ako milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti. Slijedite ljude koji vas ne pozivaju ničemu ružnom, naprotiv, zovu vas moralu i visokim ljudskim vrijednostima. Božanstva me ne mogu zaštititi ako me Allah bude htio kazniti. Inni idhan fi dalalim mubin, inni amentu bi rabbikum fesme'un. A ja bih tada bio u pravoj zabludi. Ja vjerujem u gospodara vašeg, čujete me. Su narodnjaci mu rekoše, tako znači, i ti si sa ovima. Oboriše ga na zemlju i počeše ga nogama gaziti. Ibn Abbas kaže da su ga gazili sve dok mu utroba nije počela na usta izlaziti. Ubiše ga. Allah mu se smilovao. Allah mu reče lil i bi rečeno uđi u džennet. Odmah ulazi u džennet kao šehid. Takva je narav Kur'ana, nije rečeno ubili su ga pa mu je rečeno nego uđi u džennet. Odmah je ušao u džennet sa šehidima koji su u pticama zelenim kada Habib ugleda džennetske blagodati, reče Kale ja lejte qavmi ja bima gafere li rabbi wa ja'alani minel mukremin, kamo sreće da moj narod zna. Zašto mi je gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio? Sve moje grijehe je pobrisao šehadet. Ima li veće nagrade od šehadeta na njegovom putu? Molim uzvišenog da nas počasti svojim šehadetom na njegovom putu. Amin. Kad se tako silnički ubijaju Allahovi mu'mini, onda dolazi njegova intervencija. Allah Đalešanuhu kaže وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ I protiv naroda njegova, poslije njega, mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikad činili. Na te silnike, griješnike, mi nismo poslali vojsku nebesku, niti je to bilo potrebno. Sve što je trebalo da ih Allah uništi je in kanet illa sajhatan wahidatan fejdahum hamidun ja hasretan ala l'ibad. Samo bi se čuo jedan užasan krik i oni bi odjednom svi pomrli. O, kako su ljudi jadni! Samo je jednom Džibril viknuo na njih Eto, samo to. Eto, ljudi. Ma koliko mislili da ste sila, Allahu da vas uništi je dovoljno da jedno njegovo stvorenje samo glasom na vas poviče. Kako su ljudi samo jadni, a kako je samo Allah moćan. Samo jedno njegovo stvorenje jednim glasom uništi cijeli narod. I to ne bilo kakav narod, nego najjači narod. Fa subhanel qadir ladhi halaka Džibrilu neka je slavljen moćni koji stvori Džibrila. Ako je tolika moć Džibrila, kolika li je tek moć onog koji je stvorio Džibrila? To je kuranska priča o stanovnicima grada koji su u laž ugonili Allahove poslanike. Bila su to kazivanja o poslanicima i narodima koji su živjeli u vremenskom razdoblju između dva velika poslanika, Ibrahima alaihi salam i Musa alaihi salam. Tako nam onima Kur'an kazuje.